աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղի ունեցան։ Այսպես Ուկրաինայում նախագահ Զելենսկին հայտարարել է, որ դժբախտաբար Ուկրաինայում նկատում են, որ աշխարի տարբեր մասերում եւ միջազգային հանրության տարբեր անդամներ այնքան էլ ակտիվ չեն Կախոսկայի հիդրոէլեկտրոկայանի եւ ամբարտակի պայթեցման կապակցությամբ եւ չեն մեղադրում Ռուսաստանին վախենալով նրանից եւ այլն եւ այլն եւ սա ինքը համարել է անթույլատրելի իսկ Եվրոմիությունը հայտարել է որ Եվրոպան սկսում է հոգնածություն զգալ Ուկրաինայի հետ համերաշխությունից սա ընդհանրապես շատ հետաքի զարգացում է, նշելով, որ տնտեսական բարդ իրավիճակը դժվարացնում է ուկրաինացիներին եւ հատկապես ուկրաինայից գաղթականներին մշտապես օգնություն տրամադրելու։ Նրանք նշել են եվրոպացիները, որ մոտ 1.3 միլիոն աշխատանքային միգրանտներ Ուկրաինայից ստանում են համապատասխան աջակցություն, նրանց հետ կնքվել է պայմանագրեր աշխատանքային եւ ընդհանրապես 4 միլիոնից ավել գաղթականները Եվրոմիությունը ընդունել Ուկրաինայից ծախսելով ավելի քան 1.1 միլիարդ եվրո եւ արդեն հոգնում են չեն կարող։ Այս ամենը ցույց է տալիս, որ իսկապես պատերազմը շատ ծանր բեռ է տարբեր երկրների համար, հատկապես նրանց, ովքեր սովոր չեն պատերազմական ծանր իրավիճակում, ինչպես միշտ գոյատևել, լավ ապրել, փափուկ կյանքին այսպես սովորած երկրները։ Բավականին բարդ էր արևմուտք Ռուսաստան հարաբերությունները։ Այսպես Վաշինգտոնում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Շունակը հանդիպելով Բայդենի հետ, նրանք խոսել են տարբեր հարցերի մասին, ստորագրել են այսպես կոչված Ատլանտիկ հրճակագիր, որով ել ավելի են խորացնում իրենց համագործակցությունը։ Բայդենը նշել է, որ Մեծ Բրիտանիայից ավելի մտերիմ գործընկեր եւ դաշնակից ԱՄՆ-ն ունի, որը նույնպես շատ է տակքեր է, սովորաբար նման հայտարարություններ չպետք է անի ժողովրդավարական բևերի գլխավոր ներկայացուցիչը, որովհետև սա կարող է նաև վատ արձագանք ստանալ այլ երկրներին մոտ։ Այնուամենայնիվ ունենք այն ինչ ունենք եւ այս Ատլանտիկ համագործակցության պայմանագրի կամ չգիտեմ հրճակագրի հիմնական նպատակը այն է, որ Չինաստանի եւ Ռուսաստանի դեմ Ամերիկան եւ Բրիտանիան ել ավելի մեծ ճակատով հանդես գան, այդ թվում նաեւ տնտեսական ոլորտում։ Մասնավորապես իրենց արչեւ եւ Լոնդոնը եւ Վաշինգտոնը նպատակ են դրել Մոսկվայի դեմ պայքարել ատոմային էներգետիկայի ոլորտում։ Տեսնենք ինչքանով դա կհաջողվի։ Իսկ Իսլանդիան հայտարարեց, որ փակում է Մոսկվայում իր դեսպանատումը իջեցնում է ավելի շուտ դիվանագիտական մակարդակը համագործակցության նշելով որ այդքան էլ համագործակցության համար դաշտ չկա տնտեսական եւ մշակութային քաղաքական հարաբերությունները գտնվում են ցածր մակարդակի վրա, ռեկորդային ցածր եւ որ պետք է վերանայել դեսպանատան կարգավիճակը։ Միգուցե ներկայացություն լինի։ Իհարկե Ռեյկյավիկը հայտարարել է, որ դրանով չի նշանակում, որ դիվանագիտական հարաբերությունները խզվում են, բայց ըստ ամենանին դա հենց այդպես է լինելու է, կամած կամած։ Իսլանդիան շատ է հերո գտնվում աշխարհագրորեն Ռուսաստանից, ինչ որ կերպ դա իհարկե ավելի շուտ քաղաքական եւ սիմվոլիկ նշանակություն ունի, բայց այնուամենայնիվ ունենք այն ինչ ունենք։ Հունիսի 12-ը Ռուսաստանի օրն է եւ այնտեղ մեծ շոկով նշում են այդ ամենը։ Մեզ հետաքրքրեց մի դրվակ, այսպես Ռուսաստանի նախկին նախագահ ներկայիս դրությամբ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդև, ասինքն Պուտինի տեղակալ անվտանգության խորհրդում, որը շատ ակտիվ է սոցիալական ցանցերում, շնորհավորելով Ռուսաստանին եւ ռուս ժողովրդին այդ օրվա կապակցությամբ իր Twitter-յան Edge-ում եւ Telegram-ում մի հետաքրիր նկար է պատկերել Կիևը եւ նշել, որ Կիևը ռուսական քաղաք է եւ անպայման կվերադարձվի Ռուսաստանին նշելով որ Մայդան Նեզալեժնոստի, այսինքն Կիևի կենտոնական հրապարակը շուտով կլինի Ռուսաստանի հրապարակ։ Շատ հետաքրքիր բան է, որը ցույց է տալիս, որ իսկապես այս պատերազմը եւ բոլոր հակասությունները շատ խոր են։ Իսկ Իրանը նույնպես կարևոր քայլեր ձեռնարկեց Այետոլա Խոմենեին, Իրանի ղեկավարը, հանդիպումներ է ունեցել ատոմային էներգետիկայի ոլորտի ներկայացիների հետ, արել է մի շարք կարևոր հայտարարություններ, նշելով, որ եթե Իրանը ուզենա միջուկային զենք թողարկել, արտադրել, ստեղծել, որևէ մեկը չի կարող իր ճանապարհին կանգնել եւ արգելել, ուղղակի նրանք չեն ուզում դա անեն կարևորել է ատոմային էներգետիկայի զարգացումը նշելով որ ատոմային էներգետիկայի զարգացության մակարդակից են լինելու նաև կախված Իրանի ապագան նրա ժողովրդյան վտանգությունը եւ ինքնագիտակցությունը հետաքրքիր բան է իսկ Իրանի նախագահ Ռայիսին 5-օրյա այց է սկսել Լատինական Ամերիկա հիմնական նպատակը հակաամերիկյան ինչ որ մի դաշինքի ձևավորումն է հետաքրքիր զարգացումներ Հետաքրքիր է նաև Թուրքիայում զարգացումները։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, Թուրքիայի նախագահը, իր առաջին արտասահմանյան այցը կատարեց թուրքական Կիպրոս ճանաչված պետություն, ավելի շուտ միայն Թուրքիայի կողմից ճանաչված։ Սա շատ խորհրդանշական է։ Այսինքն այդ պանթուրքիզմի գաղափարը աշխատում է առ այսօր։ Տղամարդավարի, ինչքան էլ մեզ համար ծանր չլինի, բայց մենք տեսնում ենք ինչպիսի համագործակցություն կա այդ թուրքական երկրների միջև։ Իսկ երկրորդ պաշտոնական այցի երկրորդ ուրեմն ուղությունը, որը հունիսի 13-ին պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանն է։ Ցավալի է, բայց սովորելու բան շատ ունենք։ Այսպեսին այն թանկագին բարեկամներ մի շարք կարևոր զարգացումներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։